37 skirsnis. Tačiau jau 1473 metais Jono trečiojo agentas kafo žydas Hodža Kokosas įtikino galingai Širiną Mamaką ir patį Menglį Girėjų, kad Lietuvos sąjunga su didžiaja orda nukreipta ne tiek prieš Maskvą, kiek prieš Krymą. 1473 metų pabaigoje į Maskvą atvyko oficialus Krymo pasiuntinys Azibaba o 1474 metų kovo mėnesį į Krymą Maskvaus pasiuntinys Niketas Beklemiševas. Tuo metu Kryme esančiam Lietuvos pasiuntiniui Jonui Glinskiui pavyko pasiekti, kad nebūtų sudaryta antilietuviška sąjunga, bet širinai 1474 metų vasarą nusiaubė pietinės didžiosios Lietuvos kunigaikštijo žemės. Tuo tarpu 1475 metais Mengly Girėjaus priešai paprašė Turkijos pagalbos. Mengly Girėjus kreipėsi į sąjungininkėmis laikomas Lietuvą ir Lenkiją. Į Kijevą pas Martiną Goštautą atvyko Kafos vyskupas. Norėjusi Mengly Girėjui padėti ponų tarybą vengia rizikuoti kariauti su turkais be Lenkijos pagalbos. Lenkų politikai jos pozicijai pritarė, bet kariauti Kryme nenorėjo. Šitaip sunkiai Lietuvos ir Lenkijos konfrontacija pietuose keitė atsirandantys bendri interesai. O turkai jau puolė Krymą. Kafa krito 1475 m. birželio 6 dieną. Į jų nelaisvę pateko Mengly Girėjus. Krymo Hanatas turėjo pripažinti Turkijos viršenybę, Hanu tapo Nurdauleto ir Mengly Girėjaus brolis Aidaras. Audringi Krymo įvykiai sekė vienas kitą – 1477 metais Krymą užkariavo didžiauji orda. Hanas Achmetas jame savo vasalu pasodino Azovo ulusų atstovą Džanibeką. 1478 metais į valdžią grįžo Nurdauletas, į palaikę Įdaras. Jie jau veikė prieš Lietuvą. Martinui Goštautui pavyko juos sumušti ir paimti nelaisvę. Jo veiksmai padėjo įsigalėti 1478-1479 metų sandūroje iš Turkijos grįžusiam Mengly Girėjui. Mengly Girėjus galutinai įtvirtino savo valdžią, tačiau ištikimai orientavusi į savo osmanų suzereną. Lietuvai tai jau nežadėjo nieko gero. Geriausiai šias permainas įvertino Jonas III, kurio jau niekas nebevaržė. 1477 m. pabaigoje Maskvos kariuomenė džygiavo į Naugardą. 1478 m. pradžioje Morta posadininkė ir kiti žymus Naugardo didbajoriai buvo suimti ir ištremti, o Naugardo Respublikos laisvių simbolis viečiai svarpas nukabintas. Garsioji Rusų Respublika tapo galutinai prijungta prie didžiosios Maskvos kunigaikštijus. Rusija buvo praktiškai suvienyta, santykis tarp Maskvos ir Vilniaus visiškai pasikeitė. Jau 1473 metų pabaigoje ar 1474 metų pradžioje Maskvėnai užkabino Liubutską, tuo tikslu 1474 metų rudenį Maskvoje lankėsi Bagdonas Sakavičius ir Bazilius Liubičius, o 1475 metų pavasarį Vilniuje – Bazilius Kitajus ir Mansurovas. Prijungus prie Maskvos Naugardą nustota mokėti Lietuvai mokesčius iš priemiesčių, tradiciškai laikomų, kandominiumo, rževo, didžiųjų lukų ir kitų. Jonas III prašneko, kad Smolenskas, Palockas, Vitepskas yra jo tėvonyje. Maskvėnų pasienio išpolė virto kasdienybę. 1478 m. kovo balandį vykusiame išplėstinėme ponų tarybos susirinkime Brastoje, Kazimieras aptarė susidariusią padėtį. Nutarta rengtis karui, tačiau per daug skyrėsi valdovų ir ponų tarybos politinių krypčių prioritetai. Pona reikalavo didžiai Lietuvos kunigaištėjai paskirti submonarchą. Tai buvo bent iš dalies nauja idėja. Kandidatais buvo siūlomi paties Kazimiero sūnus – Kazimieras arba Jonas Albertas – Kazimiras tėvas čia matė artėjusi matas Radvilos Astikaičio ir Mykolo Alelkaičio precedentus. Šmėščiojo ir jo gailus Vytauto valdžių pasidalinimo reminiscencijus. Visą tai užtemdė ponų tarybos pasiūlymo naujovės pradą, nes reminiscencijos buvo susijusios su konkurencija. O to ponai kaip tik norėjo išvengti ir manė radę tam kompromisą – Abu valdovo sūnus buvo realiausi tikėtini jo įpėdiniai. Kazimirai siuntė užimti Vengrijos sostą, jaunas Albertas vėliau paveldėjo Lenkiją. Kadangi Kazimiras netjautė lietuvių, pastarėjai netjautė ir jo. Lietuva atsisakė padėti jam kovoti prieš motiejų Hunijadį, o nepaklusnų Lenkijai vokiečių ordino didįjį magistrą Martyną Trukzesa – Vilniaus vyskupas Jonas dar 1478 metų pradžioje patikino, kad Lietuva prieš ordiną nekariaus. Brastos susirinkimas išryškino Kazimiero dinastinės ir ponų tarybos valstybinių Lietuvos prioritetų politikos koliziją. Tai buvo jo neigiamas balansas. Sunkiau kalbėti apie teigiamą balansą, tačiau būta ir jų. 7-80 metį ponų taryba suformavo Alšėnų grupuotę ir jos amžininkus pakeitusi kartą. Tai buvo Vilniaus vyskupas Jonas Lasavičius 1468-1481 Bagdūnas Sakavičius, Alekna Sudimantaitis, sekretorius Martynas, Vilniaus vaivada Mykolas Kesgaila. Prie jų šriejusi Jonas Narbutas ir Advilas Tikaitis. Šie žmonės stačiatikių elitui buvo svetimi, jie palaikė Kazimierą, bet šį palaikymą lėmė ne jo dinastinės kombinacijos su gaunamus pareigybės, tai yra Lietuvos valstybės struktūros. Jie sugebėjo saugoti vertingiausių alšėnų grupuotės politinių principų perimamumą. Kaip tik jie siekė rusiškąją politiką panaudoti Lietuvos valstybei, o ne šią valstybę panaudoti rusiškai politikai. Jie išmoko neblogai vykdyti lokalinę politiką ir apie tai liudijo Lietuvos santykiai su Livanija. 1473 metais Kurcume Trakų vaivados Radvilos Astikaičio ir Livonijos ordino maršalo Konrado Bergenrodės vadovaujami abiejų pusių atstovai patiksino Lietuvos ir Livonijos sieną. Nuo šventosios iki Sidabrės, bausioje vakarų žiemgaloje, liko 1426 metų siena, o toliau rytuose Lietuvai pavyko ją kiek stumtelėti į šiaurę. Brasto susirinkime nebuvo susitarta, bet tai konflikto nesukėlė. Karingiausių Lenkijos hegemonistų ir sritinių Lietuvos kunigaikščių nustumimas sumažino įtampą tarp Lietuvos ir Lenkijos. Lietuva gavo atvangą vakaruose, o Kazimirui pavyko Lenkijos energiją nukreipti į jaus vakarus ir pietus. Ši kryptis pareikalavo daug Lenkijos jėgų. Įvykiai kėlė vieną kliūtį po kitos. Konfliktas su motėjumi Hunijadžiu trukdė paštalų sausto politikai ir 1478 metais Kazimiras vėl buvo ekskomunikuotas. Lietuva čia liko nuo šalyje, Kazimiro kovose su vengrais dalyvavo tik nedidelis skaičius didžiajam kunigaikščiui asmeniškai tarnaujančių žmonių. Tačiau buvo ir kita Lenkijos-Vengrijos konflikto pusė. Ne vien šis konfliktas trukdė nukreipti vidurio Europos jėgas prieš turkus. Motiejus Hunijadis užmesgė ryšių su didžiai Maskvos kunigaikštyje, siekdamas apsupti priešiškų žiedų jogailaičių valdomas valstybės. O tai dar labiau didino brestantį Maskvos pavojų didžiai Lietuvos kunigaikštyjei. Tuo pat metu, Lietuvai prarandant savo įtaką Kryme, jos pietų ribos pateko jos manų ekspansijos lauką. Reikėjo labai energingos, o kartu ir lankščiaus politikus – gerai saugoti savo pasienius, organizuoti diversijas Maskvaus pasieniuose, greitai reaguoti kiekvieną pasikeitimą totorių hanatuose. Be didžiojo kunigaikščio tikslingai vadovaujamo ponų tarybos darbu šito padaryti buvo neįmanoma, o Kazimirui tai buvo tik kažkelinto svarbumo uždaviniai, jo atvykimai į Lietuvą būdavo tik politiniai ekspromtai. 1479 m. spalį Kazimiras privertė paklusti vokiečių ordiną. Tų metų pabaigoje jis išvyko į Lietuvą, norėdamas atsidėti jos reikalams. Energingos Jono trečiojo centralizacinės pastangos sukėlė prieš jį jo brolius – Ugličio kunigaikštį Andrių vyresnį ir Volokolamsko kunigaikštį Borisą. Jie šaukėsi Hano Achmeto pagalbos ir per naugardiečius užmesgė ryšius su Lietuva. Paremti Lietuvą prieš Maskvą, išgazintas jos tiesioginės kaiminystės prijungus Naugardą, buvo linkęs ir Livonijos ordinas – 1480 m. gegužės mėnesį krašto magistras Borkas pasiuntė į Vilnių Daugpilio ir Kuldikos kontūrus, siūlydamas karinę sąjungą. Pskovo pasiuntiniams pavyko įkalbėti Lietuvos ponų tarybą atidėti šį žingsnį ir Lietuvai naudinga livoniečių akcija buvo sužlugdyta. Tačiau karui po truputį buvo ruošiamasi. Kunigaikščiams Andriui vyresnėjam ir Borisui buvo leista Vitebskė priglausti savo šeimas – Kazimiras tikėjusi pritraukti raitų šarvuotus Lenkų algininkus. Svarbiausia – siekta veiksmus suderinti su Hanu Achmetu, kurio viršenybės nebepripažino Jonas trečiasis. Tai padarė abiejų pusių atsiųsti pasiuntiniai Tahiras ir Stretas. 1480 m. vasarą Achmetas su visomis savo pajėgumis atžygiavo į Aleksiną prie didžiosios Lietuvos kunigaikštijos sienos. Jau Lietuvos teritorijoje vietiniai vedlė atvedė jį per Liubutską prie Vorotinsko. Čia jis laukė ateinant Lietuvos kariuomenės, tačiau ši netvyko, nes jau gegužės mėnesį atėjo žinia apie turkų judėjimą prie Dniestro, tai yra pietinių Lietuvos ir Lenkijos sienų. Visą savo dėmesį Kazimieras nukreipė ten. Ponų taryba paliko viską saveigai, tikėdamas Achmetų pergalės. Prasidėjus rudeniu, Achmetas pajudėjo į Maskvų žemės ir norėjo pereiti Ugrą – Jonas III jau spėjo susitaikyti su savo broliais, bei gerai įtvirtinti ugraus prieigas. Kartu jis labai nepibrieštai darė Achmetui užuominas apie tolesnį duokliais mokėjimą. Laukimas totorius jau buvo įsekinęs, tad bandymai pereiti ugrą nepavyko. Tokiomis aplinkybėmis Achmetui pasirodė mielesnės akivaizdžiai iliuziniais duokliais mokėjimo užuominus. Nutaręs nerizikuoti, lakryčio mėnesį jis patraukė atgal. Sužlugo dar vienas Lietuvos bandymas kariauti svetimomis rankomis. Bet netgi ir tokio bandymo kaina buvo skaudi. Dar 1479 metų pradžioje tarp Maskvos ir Krymo atsinaujino darybos atvedusios į sąjungos sudarimą 1480 metais. Krymas dar laviravo ar bendėjusi tai daras 1480 metų pradžioje į Vilnių atvyko Mengly girėjaus pasiuntinys Azy Baba. Šaltai sutiktas jis nurodė Hano terminą 1480 metų rugsėjį, po kurio jei negausa iškaus atsakymų, Mengly girėjus laikė galys galutinai priimti Maskvaus pasiūlymus. Tuo tarpu Kryme veikė Jono trečiojo pasiuntinys Jonas Zvenecas. Alelkaičių stovykla reikalavo sąjungos su Achmetu. Kazimiras Delsi, ponų taryba galiausiai ryžosi veikti ir rugsėjį iš Vilniaus į Krymą išvyko Jono Glinskio vadovaujama pasiuntinybė, bet buvo jau per vėlų. Gyvenę laisvai Kievė belaisviai Nurdauletas ir Aidaras dar 1480 metais buvo pervilioti į Maskvą. Jonas trečiasis žadėjo neleisti jų į Krymą. Menglį gyrėjus galutinai apsisprendė Maskvos naudai. Ta patį rugsėjo mėnesį Krymo totoriai nusiaubė pietinės didžiosios Lietuvos kunigaikštijų žemės. Grįžtantis su grobiu jų kariuomenį, sutiko atvykstantį Joną Glinskį, su juo grįžo ir Azibaba – naudodamasis Lietuvos norais turėti gerus santykius su Krymu, Menglį Girėjus suvaidino nesusipratimo komediją, tapusią ilgalaikę Krymo diplomatijos priemonę. Šiam kartui spalio 15 dieną buvo atnaujinta Lietuvos ir Krymo sąjunga. Dabar jau Krymas galėjo rinkti savo naudingesnį sąjungininką, nes tiek Maskva, tiek Lietuva jo bijojo ir abiem jis buvo reikalingas. O Lietuvos totoriška dviejų kiškių politika 1480 metais galutinai sužlugo. Nors Maskva staigiai nuo duokliais smukėjimų ir neįsivadavo, bet esminis žingsnis pašalinant totorių suverenitetą buvo žengtas ir jo padarytas įspūdis stovėjimą prie Ugros iš tikrųjų leido laikyti galutinio Rusijos įsivadavimo įvykių. Svarbus buvo pats pasitaikęs momentas. Vos grįžusi iš šio žygio Achmetą užpuolė Nogajai ir jis žuvo kovodamas. Didžioji orda dar išliko, bet jos pavadinimas jau nebetitiko jos tikrosios galios. Totoriai galutinai susiskaldė ir vien tik Krymo hanatas pavaldus turkams liko grėsminga jėga. 1480 metai jam parodė, kad didžioji Lietuvos kunigaikštyje yra puikus puldinėjimų laukas, o sąjunga su Maskva jam labai naudinga. 1480 metų vasarą Martynas Goštautas iš Kievo vietininko buvo pakeltas trakų vaivada. Kievo vietininku tapo Kazimiro atsidavęs ir iškilęs jo tarnyboje, vadovavęs Lietuvos valdinių būriams Lenkų kariuomenėje rusų bajoras Jonas Hotkevičius. Šis pareigūnų pakeitimas vaizdžiai rodė aukščiausio lietuvių elito konsolidaciją, modus vivendi tarp jo ir jogailaičių dinastos suradimą ir rusų bajorų elito didėjančią orientaciją į Lietuvos valstybingumą. Stačiatikių kunigaikščių politinėms užmačioms čia nebeliko vietos – nesuvaidinę vaidmens bažnyčių unijoje, nenukreipia Lietuvos politikos paskirioms valdoms abipus Lietuvos valstybinės sienos tvirtai išsaugoti, praradę ankstesnės savo kartos turėtas pozicijas ponų taryboje, savo reikšmę dabar jie bandė pakelti karštai gindami stačiatikių bažnyčią. Tokia pozicija jau stumė juos į Maskvos glėbį. 1479 metais Mykolas Alelkaitis tarpininkavo tarp Jono II ir Moldavijos kunigaikščio Stepono didžiojo, ištekinant pastarojo dukterį Eleną už Jono III sūnaus Jonų. Po Mizelio Kievo metropolitu 1480 metų pavasarį tapo iš bajorų kilęs Simonas. Konstantinopolio patriarchas jį šventino 1481 metų birželį. Mykolas Alelkaitis ir jo šalininkai galutinai persiorientavo į Maskvą. Dabar jis jau siekia tapti didžiuoju Lietuvos kunigaikščių stačiatikybės gynimo dingstimi. Kunigaikščiai surengė sąmokslą, siekdami nuversti ir nužudyti Kazimierą, tačiau jis buvo atskleistas ir 1481 metų pavasarį likviduotas. Teodorui Bielskiui pavyko pabėgti į Maskvą. Mykolas Alelkaitis ir Jonas Alšeniškis, Jurgio sūnus, buvo nuteisti ir 1481 metais rūpiučio 30 dieną jiems buvo įvykdyta mirties bausmė. Samokslininkų teismas akivaizdžiai parodė jėgų pasiskirstimą didžiojoje Lietuvos kunigaikštyjuje. Juos teisė kancleris bei Vilniaus vaivada Alekna Sudimantaitis, išleidęs dukterijoną už Jono Alšeniškio brolio Aleksandru, ir maršalka bei trakų vaivada Martynas Goštautas, vedęs Jono Alšeniškio seserį Joną. Griežtas nuosprendis liudijo apie jų pasirinkimą – Būdinga tai, kad nuteistųjų sūnus Jurgis Alšeniškis ir Simonas Alelkaitis netrukus pasižymėjo kaip aktyvūs Lietuvos valstybės sienų gynėjai. Į 15 amžiaus 90 metį Lietuvos valstybė įžengė praradusi visą savo įtaką Rusijoje. Tačiau greta to jį pasiekė kompromisinį sambuvį personalinėje unijoje su Lenkija. Jo išaiškėjo rusų bajorijos valstybinio integravimo galimybės. Jis saugojo reikalingumo kylančiai jogailaičių dinastijai būtiną minimumą. Tai buvo kuklūs rezultatai, bet jie buvo pasiekti ir su kukliomis galimybėmis. Lietuvos monarchija vis dėlto įsprendė sunkius politinės ir socialinės brandos uždavinius. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje iš atskirų etnosų skirtingos konfesijos rečių samplaikos pasuko integruotos luomenės visuomenės klaustimus į keliu. Tai buvo labai svarbu, nes tik tokia visuomenė galėjo atsilaikyti prieš Lenkiją ir gauti iš jos paramą prieš atsikūrusią Rusijos didvalstybę. Pasitraukimas iš Rusijos erdvės buvo būtina viso to sąlyga ir ji buvo įvykdyta. F. Rusijos grėsmės veiksnio atsiradimas. Sensančiam Kazimirui valdant 45 metus, Suėjo šimtmetis, kai jo tėvas žengė lemtingai žingsnį pasukus į Lietuvą į lotiniškuosius vakarus. Per šiuos šimtą metų Lietuva jau negrįžtamai pritapo prie vakarų. O kadangi toliau į rytus plytėjo jau kitokia bizantinė ir islamo civilizacija, Lietuvai atiteko vakarų civilizacijos bastiono vaidmuo. Vytauto didžiojo įpėdiniai po truputį prarado jo iškovoto ofenzyvinę poziciją. 1480-1481 metų įvykiai mažų mažiausiai išlygino pozicijų balansą. Jeigu jau nepersvėrėjo suvienijusios stačiatikišką Rusiją Maskvos šiaurėje ir musulmoniškojo Krymo, už kurio stovėjo galingoji Turkija pietuose naudai. Savo laiškuose menglį gyrėjų Jonas III dar lenkėsi iki žemės, mušė kakta vasalo kreipimusi formulį. Tačiau kiekvienam buvo aišku, kad didžioji Maskvos kunigaikštyje Lietuvai buvo kur kas pavojingesnė už Krymo hanatą. Po 300 metų vėl keitėsi vaidmenys išmintingosios klejos teatro scenoje, atsilyginusi Rusijai už istorinės raidos sulaikymą pusės jos etninės teritorijos atėmimu, Lietuva dabar laukė už šį atėmimą pateikiamos sąskaitos. Tiesa, padėtis buvo kitokia negu netimerų paveldėtojų ir Jaroslavo išmintingojo laikais. Minėtųjų 300 metų istorinė konjunktūra pavertė Lietuvą stambę valstybę, tačiau net ir šio stambumo galėjo nepakakti susivienyjusiai Rusijai atremti. Jie atstovaujanti didžioji Maskvos kunigaikštie turėjo daugiau gyventojų negu Lietuvos valstybė, o negailestinga rusų kova prieš totorių jungą sukūrė gerai organizuotą karinę monarchiją su labai efektyviai disponuojančia šiuo potencialu despotinę valdžią. Prie didžiosios Lietuvos kunigaikštijos rytinių sienų iškilo jai priešiškas kolasas. Totorių pasaulyje Lietuva neturėjo kitos išeities, kaip tik remti žuvusių Ahmeto sūnumis Murtoza ir Seid Mahmetu. Būta tiesa nedidelės pertraukos, nes tikėtasi geriausiai aiškinti santykių su Maskva ir rasti kompromisų. Viltasi rusų išgyventų ugro šoku, bet tai jau buvo nekas kita kaip silpnojo politika ir Maskva netruko tai pastebėti. 1481 metų pavasarį Kazimiras pas Joną III pasiuntė jam atsidavusi į rūmų maršalką ir polacko vietininką Bagdoną Sakavičių. Gauti bent moralinę kompensaciją už sulaikytus tradicinius Naugardo priemiešių mokesčius buvo Lietuvos prestižo reikalas. Jonas III į tai jau atsakė savo prieš priešiniais reikalavimais. Dar to nekonkretizuodamas, jis prabilo apie Lietuvos užimtas jų žemės. Taigi pretenzijos jau buvo perkeliamos į Lietuvos valdomą teritoriją. Darybos su pertraukomis tęsėsi visus metus ir 1482 metų pavasarį nutrūko, beje jų metu aiškiai augo Maskvos užmačius. Abiem pusėms vengiant tiesioginio susidūrimų, diplomatiniais dvikovos centriniu mazgu tapo Krymo Hano dvaras. Jonas III veikė lankščiai. 1481 metų pavasarį, prasidėjus daryboms su Lietuva, jo pasiuntinys Kryme skreba, pabrėžtai nerodė priešiškumų Kazimirui. Tačiau aiškėjant, kad su Lietuva nebus susitarta, imta kurstyti menglį gerėjų. Jonas III galėjo ir paspausti jį. Hanas bijojo, kad iš Maskvos gali būti paleisti jo broliai, nurdauletas ir aidaras. Lietuvos pusė galėjo tik tęsti savo šablonišką diplomatiją, atnaujinusi didžiosios ordos kurstymą prieš Maskvą 1482 metų pradžioje, įtenkinusi Jono Glinskio 1480 metų rudens misijos rezultatais. Jonas Glinskis sugrįžo į Vilnių 1480 metų pabaigoje, lydimas Bairašo vadovaujamų Mengly girėjaus pasiuntinių. Krymo chanas neprieštaravo minčiai, kad į Lietuvą būtų įkaitų pasiūstas jo sūnus. Jis taip pat prašė jam užtikrinti prieglobstį, jei būtų nuverstas, pretendavo į žemės pačiame Dniepro žemupyje, vadinamus Simono Alelkaičio totorius, ir užsiminė apie subsidijas, paminėjimo dovanas. Realūs be abejo buvo tik du pastarieji pasiūlymai. Menglėgirėjus skubėjų. Lietuviams įsiuntus atsakymą su bairašu 1481 metų sausio 5 dieną, tuos pačius pasiūlymus sausio 14 dieną atvežė jau kitas Hano pasiuntinys – Seid Ahmetas. Bairašui teiktame atsakyme konkreti buvo tik galimo prieglopščio garantija, dėl kitų pagėdavimų tik pažadėta tartis. Pati tokio dialogo mintis nebuvo bloga – tačiau mažai stengtasi ją toliau palaikyti. Ir Kazimiras ir Paunų taryba vis dar gyveno Hadžį gerėjaus reminiscencijomis. Tuo tarpu Rusijos pasiuntinys Mykolas Kutuzovas jau atvežė į Krymą 1482 metų gegužės 14 dieną datuotą Jono trečiojo prašymą pulti didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. Beje, Maskva buvo įgyjusi dar vieną poveikio menglį girėjų svertą. Su Jonu trečiuoju – Ryšius užmesgi pabėgęs į didžiąją ordą Širinų didžiūnas Eminekas. 1481 metai išliko ramus. 1481-1482 metų žiemą Mengri Grėjus net pranešė Kievo vietininkų Jonui Hotkevičiui apie didžiosios ordos ulusų judėjimo kryptis. O 1482 metų rūpjūtį visos Krymo Hanato jėgos užgriuvo Kievo žemę ir padalę. Rugsėjo pirmą dieną buvo paimtas ir sudegintas Kijevas. Krito dar dešimt pilių, tarp jų Žitomiras. Kanevas ir Čerkasai atsilaikė. Į nelaisvę pateko Jonas Hotkevičius su šeima, Kijevo katalikų vyskupas, Pečeros vienuolyno arkimandritas. Jonas Hotkevičius mirė nelaisvėje, už didelę išpirką sugrįžo jo našlė ir sūnus Aleksandras. Kijevo nelaimė paliko slegiantį įspūdį ne tik didžiosios Lietuvos kunigaikštijos, bet ir kitoms rusų žemėms. Taikiai gyvenanti jau antroji Lietuvos valstybės žmonių karta buvo sukreista. Kievo katastrofos metu Kazimiras buvo trakuose. Jis pasiliko Lietuvoje 1482 metų pabaigoje ir išbuvo joje visus 1483 metus. Lietuvos reakcijai buvo būdingas lietuvių rusų žemių solidarumas, ponų tarybos ir administracinio aparato operatyvumas. Buvo paskeltas visuotinis kariuomenės šaukimas – Nuo Žalgirio mūšio ir Vytauto karūnacijos bylaus laikų į ją nestojo toks didžiulis žmonių skaičių, šaltiniai mini 40 tūkstančių vyrų, kas matyti yra perdėta. Jėgos buvo paskirstytos į tris dalis. Lietuvių bajorija liko tiesioginėje didžiojo kunigaikščio dispozicijoje. Smolensko vietininkas Mikalojus Radvila turėjo iki dešimties tūkstančių karių. Likusios pajėgos surinktos iš daugelio rusų žemių ir vadovaujamus Bagdono Sakavičiaus buvo nukreiptos į Kijevą. Jas lydėjo iš visų rusų žemių pašaukti dailidės ir jiems talkinantys valstiečiai. Popiežius Sikstas IV Kijevui atstatyti 1484 metais atleido Gniezno arkiviskupijos tikinčiuosius nuo bažnytinių rinkliavų. Bagdūnas Sakavičius vadovavo pietinių pilių visų pirma Kijevo atstatymui, sumaniai panaudodamas turimus resursus. Krymo totoriams Daugiau jau niekad nepavyko sunaikinti tokio pilių skaičiaus. Kažko naujo Lietuvos politikai neparodė, bet buvo energingai pasinaudota esamomis priemonėmis. 1486 metais už nuopelnus Bagdonas Akavičius buvo paskirtas trakų vaivada.